Acatistul Sfântului Cuvios Antonie de la Iezerul, Vâlcea Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și detătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre!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 ca unui stăpân noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor tale și numele tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl tot țiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și întru unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toții vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, celă de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a greit prin prooroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Răvnitor al iubirii de Dumnezeu și învăpăiat de Dumnezeiescul dor, te-ai arătat un nou Antonie cu nevoințele și luptele duhovnicești. Împodobitor al chipului monahicesc, te-ai făcut părinte al multor amă și grabnic ajutător, pentru care și noi cu cinstire îți cântăm. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie, ales de Dumnezeu pentru virtuțile părinților tăi, ai urmat calea cea încredințată ca un vrednic iubitor de cele sfinte, lucrând ziua și noaptea în via lui Hristos, pentru care ai primit plata ostenelilor tale. Bucură-te, urmașul virtuților părintești, Bucură-te, ales bineplăcut al lui Dumnezeu! Bucură-te, cel împodobit cu darurile cerești! Bucură-te, cel ce ți-ai sfințit firea cu acesta! Bucură-te, pământ bun al semănăturii duhovnicești! Bucură-te, mărgăritar dezgropat din țarină! Bucură-te că ai crescut pomul cu multe roade. Bucură-te că și noi ne hrănim din acesta. Bucură-te, scântăm și noi, fi duhovnicești. Bucură-te, ajutătorule, în toate nevoile. Bucură-te, biruitorule al ispitelor, sufletești și trupești. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule, Antonie! Ca și Marele Antonie ai fost din tinerețe plin de dor dumnezeiesc, cu alergare neobosită spre cele cerești, cu râvna și lepădare de toate cele nefolositoare, cântând neîncetat, Aliluia! de la început ai pus înainte cele sufletești și apoi cele trupești, câștigând vederea cea mai presus de fire, prin lumina Harului ce ai primit-o ca dar de la Dumnezeu. Bucură-te, următorule mare lui Antonie, bucură-te asemenea lui râvnitorule, Bucură-te că în chip propriu te-ai înduhovnicit, Bucură-te că în pământ nou, roadă nouă ai crescut. Bucură-te că în fire proprie harul ai primit. Bucură-te, vas ales al apei duhovnicești. Bucură-te, fiu vrednic al neamului tău. Bucură-te, moștenitor de cinste al daurilor sfinte! Bucură-te, lucrător harnic al celor încredințate! Bucură-te, purtător cu nădejde al crucii lui Hristos! Bucură-te, neclătit în credința mântuirii! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noune! Antonie. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule, Antonie. Dorința ta să mergi la Sfântul Munte Atos, a fost oprită. Ca să faci din sigăstria ta un nou munte Atos, împodobit cu aceleași nevoințe duhovnicești și cântări fără oprire de Aliluia. Aliluia. În peștera ta săpată stâncă, paraclis sfânt ai făcut, unde ziua și noaptea te rugai pentru propriul suflet și pentru toți, prin jertfa liturghiei lui Hristos. Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu, bucură-te, căutătorule de cele sfinte, bucură-te, râvnitorule al Bisericii lui Hristos, Bucură-te, doritorule al împărtășirii liturgiei! Bucură-te, închinătorule al jertfei crucii lui Hristos! Bucură-te că din proprie inima Paraclis ai făcut! Bucură-te că altar în inimă ți-ai clădit! Bucură-te că viului Hristos te-ai arătat! bucură-te că vie lui te-ai dăruit. Bucură-te că în chip al liturgiei te-ai prefăcut. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule, Antonie. Bucură-te, Sfinte cu firea erai, dar te-ai făcut asemenea îngerilor, că te-ai ridicat de la cele pământești la cele cerești, cu rugăciunea și cântarea de Aliluia. Multe piedici ți s-au pus în cale, dar peste toate ai trecut. Cu setare nepotolită de cele dumnezeiești, prin care și noi ne întărim lăudându-te. Bucură-te, alergătorule, după cele cerești, Bucură-te, setatule, după cele dumnezeiești, Bucură-te, cel care ai descoperit înșelăciunea, Bucură-te cel care ai călcat peste ea, Bucură-te care pe satana ai rușinat, Bucură-te că mintea ți-ai smerit, Bucură-te că minte de har ai dobândit, Bucură-te că inima de carne în inimă de duh ai prefăcut, Bucură-te că sângele trupesc în cel duhovnicesc l-ai schimbat. Bucură-te că om suprafiresc te-ai făcut, Bucură-te că ochii de suflet ți-ai deschis, Bucură-te că vedere de Duh ai primit, Bucură-te, Sfinte preacuvioase, Părinte noule Antonie. Bucură-te, Sfinte! Puterea cea de sus te-a întărit să urci fără oprire la cele înalte, deși om neputincios erai, neclintit stând ziua și noaptea în cântarea de Aliluia. Aliluia. Cu cât te nevoiai mai mult, cu atât duhurile rele te ispiteau cu tot felul de momeli, dar prin credință și nădejde pe toate le-ai învins. Bucură-te, fiul al Dumnezeiești împărățim, Bucură-te, lăcașa Sfântului Duh, Bucură-te, făclia luminii de har, Bucură-te, privire pătruzătoare până în lăuntru, Bucură-te, văzător al celor nevăzute, Bucură-te, floare de piatră duhovnicească, Bucură-te, izvor de stâncă, Bucură-te, biserică via lui Hristos, Bucură-te, liniște de cântare lui Dumnezeu, Bucură-te, cel îmbogățit cu sufletul, Bucură-te, lumină în întunericul de jos, Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie! Bucură-te, Sfinte! binevoindu-te cu toate ostenelile pusnicești și mai ales cu slujirea Sfintei Liturghii, ai primit cu adevărat împărtășirea lui Hristos cântând Aliluia! Aliluia! Nu ai plecat la pustie ca să fugi de oameni, ci ca să te apropii și mai mult de Dumnezeu, ca să fii și mai de ajutor celor necăjiți. Bucură-te, Părinte înțelepțit de har, bucură-te, cuvios al celor sfinte, bucură-te, luptător neobosit cu cele potrivnice, bucură-te, slujitorule al împărăției de sus. Bucură-te, credinciosul Evangheliei lui Hristos! Bucură-te, stâlp de viață monahicească! Bucură-te, icoană de trăire sihăstrească! Bucură-te, povățuitor iscusit al călugărilor! Bucură-te, deslușitor al tainelor ascunse! Bucură-te, descoperitorul vicleniilor ucigătoare! Bucură-te, împăcarea învrășbiților! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule, Antonie! Bucură-te, Sfinte! tot mai mult doreai cele duhovnicești, făcând din paraclisul peșterii unde si hăstrai, un colț de rai cu neîncetată cântare de Aliluia. Aliluia. În rai era pomul vieții, iar în sihăstria ta era liturgia lui Hristos, noul pom al vieții celei nemuritoare. Bucură-te, om îngeresc, bucură-te, înger omenesc, bucură-te, tăinuitorule al darurilor de sus, bucură-te, cel ce ai câștigat viața de rai, bucură-te, slujitorule al dumnezeieștii petreceri, Bucură-te că pe șarpele căderii l-ai rușinat, Bucură-te că în picioare capul lui l-ai călcat, Bucură-te că prin mântuirea ta și noi ne mântuim, Bucură-te că urmându-te darurile tale primim. Bucură-te cel ce te-ai unit cu Dumnezeu, Bucură-te că prin aceasta păcatul l-ai biruit. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase! ca un luceafăr al dragostei de Dumnezeu, ai strălucit prin desele privegheri de toată noaptea, alungând întunericul înșelăciunii păcatului, câștigând iertarea crucii lui Hristos, încântarea de Aliluia. Tu însuți ți-ai tămăduit bolile și rănile prin darul slujirii lui Dumnezeu, prin care și noi apoi primim tămăduirea ale suferințelor noastre. Bucură-te, podoama cuvioșilor, bucură-te prin care și noi câștigăm nădejdea mântuirii. Bucură-te, mângâieturul bolnavilor, Bucură-te, vindecătorule al suferințelor ascunse! Bucură-te, îndreptătorule al celor greșiți! Bucură-te, cel care moi inimile celor învrășbiți! Bucură-te, îmblăzitorul celor înrăiți! Bucură-te, alungarea farmecelor necurate! Bucură-te, dezlegătorule ale legăturilor vrăjitorești. Bucură-te, ocrotitorul celor feciorelnici, Bucură-te, scăparea de Duhul desfrânării, Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte noule Antonie. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, 28 de ani te-ai ostenit în sihăstrie, dorind mereu cele duhovnicești în cântarea de Aliluia. Atât de mult cerai Domnului darul rugăciunii neîncetate, încât ziua și noaptea te nevoiai să o câștigi. Bucură-te, rugătorule fierbinte, bucură-te, purtătorule de rugăciune, bucură-te că și în somn te rugai, bucură-te că darul ei l-ai primit. Bucură-te că mulți la rugăciunea ta alergau, bucură-te că la mulți rugăciunile tale se împlinau, bucură-te că și noi la rugăciunea ta nădăjduim. Bucură-te că din darul rugăciunii tale ne hrănim. Bucură-te că prin tine și noi dar de rugăciune dobândim. Bucură-te, Părinte, omul rugăciunii, Bucură-te, cuvioase, chipul rugăciunii neîncetate. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie. Bucură-te, Sfinte Atât de mult doreai să dobândești rugăciunea neîncetată a inimii, rugând mereu pe Maica Domnului să ți-o înlesnească prin cântarea de Aliluia. Aliluia. Și într-o zi la Sfânta Liturghie, în timpul axionului însuși Maica Domnului, ți se arătă parcă ai avea. Cum îți dă un potir să-l ții la piept, din care ai simțit că este o putere de rugăciune. Bucură-te că din potirul liturgiei rugăciunea ai primit. Bucură-te că prin Maica Domnului, potirul Domnului Iisus, ți s-a dăruit. Bucură-te că potirul inimii ți s-a dezvăluit. Bucură-te că prin aceasta rugăciunea neîncetată ai pornit. Bucură-te că de atunci izvor de rugăciune curge din inima ta. Bucură-te că ai devenit propovăduitorul acesteia. Bucură-te că pe toți la rugăciune îi îndemni. Bucură-te, povățuitorule al tainei rugăciunii. Bucură-te, descoperitorul rugăciunii din potiriul liturgiei. Bucură-te că făcând inima putir, rugăciunea se primește. Bucură-te că prin Maica Domnului aceasta se dobândește. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie! după mutarea ta din această lume, în smerenie ai vrut să rămâi, ne uitând însă pe fii tăi duhovnicești, ce cântă Aliluia. Aliluia. Și noi avem mare nevoie de ajutorul tău, de aceea ne-ai dat totuși sfintele tale moaște, prin care cele de trebuință să primim. Bucură-te, Părintele nostru duhovnicesc, bucură-te, iubire de Părinte mult îndurătoare, bucură-te prin care milă primim, bucură-te, grabnicule ajutător în nevoie, Bucură-te, ocrotitorul nostru, într-o primejde! Bucură-te, ascultătorul necazurilor noastre! Bucură-te, alinătorul suferințelor noastre! Bucură-te, opritorul răutății viclene! Bucură-te, potolirea și alungarea duhurilor desfrânării! Bucură-te, liman de scăpare! bucură-te de grabă împăcare a celor învrăjbiți. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie. Bucură-te, Sfinte Îți mulțumim, Sfinte Părinte Antonie, că nu te-ai scârbit de neputințele și păcătoșenia noastră. Te rugăm, nu ne lepăda dintre fii tăi duhovnicești, că și noi cântăm Aliluia! Oh! Te rugăm, Sfinte Cuvioase, Părinte Antonie, Cel care știi spitele vieții pământești, ajută-ne în tot ceasul de cumpănă și încercare. Bucură-te, milă de cer pentru noi pământenii, Bucură-te, iertare coborâtă de sus, Bucură-te, prevedere și scăpare de primejdii, bucură-te întărire în ceas de ispită, bucură-te care ne plătești din faptele tale datoriile noastre. Bucură-te milostiv nouă celor nevrednici, bucură-te scântăm și noi cei săraci cu sufletul, bucură-te te lăudăm și noi umiliții. Bucură-te, Părinte bun și iertător, Bucură-te, cel care niciodată nu ne lepezi! Bucură-te, dragoste, care de nimic nu se împuținează! Bucură-te, dăruire, care niciodată nu contenește! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule, Antonie!

cu rugăciunile tale neîncetate și pe noi ne ajută să putem duce crucea noastră până la învierea sufletului, ca să fim și noi fii împărăției lui Hristos, unde să cântăm veșnic. Aleluia! Oh. Părintele nostru, cu rugăciunile tale neîncetate și pe noi ne ajută să putem duce crucea noastră până la învierea sufletului, ca să fim și noi fii împărăției lui Hristos, unde să cântăm veșnic. Aleluia! Aleluia! Părintele nostru, cu rugăciunile tale neîncetate și pe noi ne ajută să putem duce crucea noastră până la învierea sufletului, ca să fim și noi fii Împărăției Lui Hristos, unde să cântăm veșnic. Aliluia! de Dumnezeu pentru virtuțile părinților tăi, ai urmat calea cea încredințată ca un vrednic iubitor de cele sfinte, lucrând ziua și noaptea în via lui Hristos, pentru care ai primit plata ostenelilor tale. Bucură-te, urmașul virtuților părintești, Bucură-te, ales bineplăcut al lui Dumnezeu! Bucură-te, cel împodobit cu darurile cerești! Bucură-te, cel ce ți-ai sfințit firea cu acesta! Bucură-te, pământ bun al semănăturii duhovnicești! Bucură-te, mărgăritar dezgropat din țarină! Bucură-te că ai crescut pomul cu multe roade. Bucură-te că și noi ne hrănim din acesta. Bucură-te, scântăm și noi, fi duhovnicești. Bucură-te, ajutătorule, în toate nevoile. Bucură-te, biruitorule al ispitelor, suflete și trupești! Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte nuule, Antonie! Bucură-te, Sfinte! Răvnitor al iubirii de Dumnezeu și învăpăiat de Dumnezeiescul dor, te-ai arătat un nou Antonie cu nevoințele și luptele duhovnicești. Împodobitor al chipului monahicesc, te-ai făcut părinte al multor amă și grabnic ajutător, pentru care și noi cu cinstire îți cântăm. Bucură-te, Sfinte Preacuvioase, Părinte Noule Antonie! Bucură-te, Sfinte! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Îți mulțumim, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai dăruit pe Părintele nostru Antonie de la Iezer, ca să ne fie mijlocitor și ajutător în neputințele noastre. Dacă nu am avea pe Sfinții Tăi rugători, ce ne-am face noi? Sfinte Părinte Antonie, toată viața Ta ai închinat-o iubirii de Dumnezeu, coboară o picătură de iubire și pentru noi, suntem răi și cu păcat de moarte, dar nu deznădăjduim de mântuirea noastră, alergând și la sprijinul Tău. Roagă-te, Sfinte Părinte Noul Antonie, și pentru noi împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu, mijlocitoarea lumii către Hristos. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale Sfântului Cuvios, Părintele nostru Antonie de la Iezer, mântuiește-ne pe noi. Amin. Rog.